саме ми. Сила жінки в її слабкості. Хто це сказав, не знаю, але влучив у ціль. Мій старший брат Майкл у такому випадку каже Субстанція акво, те від чого слід відлічувати. Він зоолог і полюбляє обтічні латинські слова, хоча вдачі далеко не обтічної. Майкл здатний на подвиг в ім'я мети. Латиною часом грішить і наш парижанин Жак Антуан Мерсьє. Але в нього це звичайна хлопчача поза. Сьогодні він вирішив дозолити мені, сказавши щось про англійську мову. А я пізніше розповіла сама, що в моїх жилах тече й кров бабці француженки яка народилася в Сен-Брюйо, а в моєму віці спіймала цингу на юконі, де її порятував мій дід, містер Олтер Уілсон. Як же ж змінився цей симпатичний шолапут? На таке варто було подивитися. Я для вас тепер тільки жак. Він обирає ім'я залежно від настрою. Сьогодні вранці містер матрос оголосив, наші запаси кінчаються. Продуктів лишилося на місяць півтора. Треба освоювати тюленину, а все інше тримати про чорний день. Ми давно з острахом поглядали на заморожених тюленів, що лежать під продовольчим складом просто в снігу. А тепер нарешті збагнули, що дійшла черга й до них. У нас на банксі зрідка подавали до столу тюленину. Мама, Лу і Майку охоче їдять її. Тато не полюбляє, хоча теж їсть із принципу. А я покуштувала тільки раз. Нестерпно тхне ворванню, наче залежаний оселедець або риб'ячий жир. Мене нудить від самого вигляду тюленений, хоча м'ясо поживне, і ним на півночі рятуються від цинги. Дехто дуже спокійно сприйняв пропозицію містера матроса. Жак Антуан сказав: Я на айсбергу з чорною заздрістю дослухався, як мосьє Нансен забиває собак. Був абсолютно переконаний, що він у цей час потайки обгризає собаче ребро. Ескімос тихо засміявся. Ні-ні. Хуан Естрада скривив губи. Хіба й собачину їдять? Дуже дуже їдять собачину, запевнив Ескімос. Я не можу байдуже дивитись на цього добродушного чоловіка. Він надто нагадує мені мою сім'ю. Але розмова перейшла на вельми неприємну тему, тому я підвелася і пішла геть. Ми з лордом чергували на кухні. Він був моїм помічником. За столом вирішили приготувати на обід тюленину. Лордом Бос ходив до складу відрізати шмат, але незабаром повернувся і розгублено закліпав почервонілими сходу білками. Місіс Кет, він твердіший за камінь. Бідолаха збирався орудувати кухонним ножем. Чоловіки пішли гуртом до складу. Містер матрос глянув на нас із лордом і суворо застеріг. Ми ж уже говорили. На двір виходити не менше як удвох. На дворі завивала середньої сили буря. Джентльмени спробували відтяти шмат тюленини і теж не змогли. Тоді приволокли одного тюленя і поклали в приміщенні біля пічки щоб розмерся. А я полегшено відітхнула. Тюленина відкладалася ще на один день. Принаймні я тоді не чергуватиму. Ми з лордом приготували звичний пемікан, розлили в чашки згущене молоко і додали по два кружальця сухого інжиру. Ця їжа давно остогидла всім, але сьогодні здалася на диво смачною.